Веројатно сте приметивте дека повеќе саботи поред, вклучувајќи и тука и предавањето за Троангелската вест, се задржуваме на теми кои што се врзани со последното време и последните настани. Мислам, како адвентисти не би се прашувале зашто е тоа така, затоа што веруваме дека живееме во последното време, така да такви теми се соодветни и се необходни и потребни. Така да и денеска, значи, Трањанската вест ќе почека уште малку, ќе продолжиме во некоја наредна прилика, меѓутоа, еве, верувам дека така Господ ме води, ќе зборуваме на тема чекајќи го Господарот». Станува збор за една парабола во Марко, која што, ако се сегавате кога е имаме онаа серија на параболите, проучување на параболите Христови, не ја спомнавме, а еве сега прилика да се задржиме малку на неа. Значи, Марко 13 глава, 33 до 37. Или од 32 може да почнеме. Во овој превод под насловот, оваа глава е денот и часот го знае само Отецот. А за тој ден и час никој не знае, 32 стик, ниту ангелите небесни, ниту синот, а само отецот. Внимавајте, бидете будни и молете се, зашто не знаете која ќе биде часот. Како човек кој заминувајќи ја остава куќата своја, им дава власт на слугите своји, секому своја работа и на вратарот му заповеда да, да биде буден или да стражар, како што вели другиот превод, мислам, Бидете будни зашто не знаете кога ќе дојде домакинот на куќата, ли, или на полнок или петлите кога ќе пропеат или наутро. Па да не дојде ненадејно и да не ве затече како, како спиете. Што ви зборувам вам? Им го зборувам на сите. Бидете будни. Забележувате, неколку пати се повторува. Бидете будни, внимавајте, стражарете, чекајте, затоа што не го знаете часот. Сеја нормално, сите ние тука мислиме дека пред се овде станува збор за часот на Христовото дајање. Што е и така, не е погрешно. Сеја да отвориме во Лука, 12 глава. Од 35 стих па до 40 ке читаме. под наслов «Заслугите што секојаш бдеат» овде во овој ревидираниот превод. Значи, Лука 12 од 35 до 40. Нека ви биде половината препашена и светлата запалени. Не светлата на колата, што патем речено со новите закони постојано бил запален, како што знам. Да. Тогаш и вие ќе личите на оние луѓе што го чекаат својот господар да се врати од свадба, за да му отворат веднаш штом ќе дојде и почука. Блазен оние слуги што ќе ги затече господарот будни која ќе си дојде. Вистина ви велам, тој ќе се препаша и ќе им рече да седнат, па ќе пристапи и ќе им служи. А ако дојде и на втора или на трета ноќ на стража и ги затекне така, блазенат им слуги. Знаете го и тоа дека ако домакинот на куќата би знаел во кој час ќе дојде крадецот, тој би седел буден и не би дозволил да му ја подкопаат куќата. Затоа вие бидете подготвени, зашто синот човечки ке дојде во часот кога не се надеват. Дали забележувате овде иста, иста тематика, тоа. блазе на оној што е буден, дури и ако дојде домакинот, значи и во втора и во трета ног на стража. Сеја малко да преведеме во наши термини. А, за време на Рим, значи кога владел со, со Израел, предходно израелците ја, ја, ја делеле ноките на три дела по 4 часа. Меѓутоа во Христово време била поделена на 4 дела по 3 часа. Значи малку поразлично. Така да првата ноќна стража а, се однесува на времето од 6 попладне, значи на вечер, до 9. Втората стража од 9 до 12 Третата е од 12 до 3 и четвртата од 3 до 6. Ше видите, во ред, ние во овие современи услови како што живееме, во првата ноќ на стража сме буди. Зборовно. Така буквално, не Во втората јас редко сум буден. <laughs> значи, ако ме барате некојаш после после 9-10 тешко. А во третата, може би некој има буден, поготово младите, помладите, или оние кои што пред се, така да кажам, живеат ноке, а спијат дење, тие се будни, да. А, но, знаете, во, баш во тој период, а поготово четвртата стража која земе, знаете, има една поговорка или изрека, кажуваат дека во 4 часот сите спијат, 4-5 тука тој период сите спијат. Тој е период кога навистина буквално сите спијат, добро, освен некојете што може би, не знам, може би има некои работни обврски па мора да стане нешто порано. Поготово после полноќ е оваа трета нокна стража од 12 до 3, ако сега се префрлиме во тоа време, во Христово време, е верувам дека некој имало буден. Денеска овие звериња наречени техника и да телевизори и такви работи не, не, не, не одржаваат во будност. Но како и да е, духовната порака е дека и во најнеочекуваното време може да се случи да дојде домакинот, господарот. И блаземо на оној што и тогаш е буден. Че вие, ние во духовна смисла треба постојано да стражариме, да бидеме будни од едноставна причина, затоа што не го знаеме часот, не го знаеме моментот кога домакинот се враќа. Сега знаеме, напоменавме веќе кој е тој господар, кој е тој домакин, тој е синот човечки, тој е Исус. И сега дали забележавме во, во Марко се враќаме во 13 поглавје, што треба да прават слугите додека чекаат? 33 стих. Значи во Марко се враќаме 13 глава. Внимавајте, бидете будни и молете се, Бидете, внимавајте, значи. Бидете будни. Молете се. Потоа што вели 34 четвртиот. Човекот, значи, како човек кој заминувајќи, ја остава куќата своја и им дава власт на слугите своји, секому своја работа. Значи, не треба да сватиме дека ние треба со скрстени раце и нозе и го чекаме Христа да дојде. Значи, не само будност и внимателност, туку и на секој слуга, вели, му дава своја работа. Ако господарот е синот човечки, тој кој се слугите. Нормално, тоа сме ние. Да бидеме будни, да бдееме, да се молиме. Еве како што се спомнати овие стикови во 33 стих читавме, меѓутоа, еве има и многу други. Мате 25.13, каде што е параболата за 10 девици. Исто таму, со сличен речник, Исус вели, 25.13, значи Матеј, и така бидете будни, зашто не го знаете ниту денот, ниту часот која ќе дојде на човечки. И може да читаме и многу други стихови, меѓуто еве, ајде да, еве Откровение 3.3. Откровение 3.3, пораката до црквата во Сардис, Сарт, 3.3. Откровение 3.3 спомни си за она што си го примил и чул и послушај го и покај се. Ако не бидеш буден, ќе дојдам против тебе како крадец и нема да познаеш кој ќе дојдам против тебе. овој стих, а, на некој начин, а, Библијата ни го проширува ова значење на тоа што значи будност. Да бидеш покајан, да бидеш измирен, или покај се, Спомни си за оно што си го примил, вистината, светлината, се што имаш, спомни си и што си го чул и послушај го. Значи, биди послушен, биди во, еден, во една заедница со Господа и покај се ако имаш за што да се каеш. Тоа значи будност, тоа значи спремност. Затоа што, вели, во спротивно може да се случи да дојдам оно, оно, оно, тогаш кога не очекуваш и да те најдам непокаен, небуден, неспремен. Значи, она што слугите треба да го правате, дејање, молење, спремност, тој малку подолу ќе го видиме, да. Потоа спомнавме дека на секој слуга му дал своја работа, како што рековме, не со скрстени нозе. Лука 19 глава, читаме 12 и 13 стих. Че, ние живееме во едно време кога го очекуваме Христовото дајање и веруваме дека тоа е скоро. И дали ние треба само да се молиме, само да бдееме, да стражариме, видовме што се спаја во тоа, меѓутоа треба и да работиме. Што да работиме? Е, вели овде 12 13 стих, значи од Лука 19 глава. Па рече, еден благородник заминуваше во далечна земја да прими царска власт за себе и потоа да се врати. За кого ставно Исус е тој. Тогаш ги повика своите 10 слуги, им даде 10 мини или се мисли на парични средства и им рече, не знам како стои тамо, сребреници, да. И им рече, тргувајте со нив доека да се вратам. Значи не, еве ви трошите само и Значи, треба да има обрат на тие средства, сака да каже, работете, бидите активни. Потоа Матеј 25.27, еве една друга парабола за талантите, даровите 25.27. Познати ни се овие стихови, поготово значи, се задржуваме на оној кој што примил еден талант, нели, мрзливиот слуга, кој што решил да го закопа, место да го удвои или зголеми. Требаше моите пари в 27 стих, вели, да им ги дадеш на трговците, па кога ќе дојдам да си го прибирам своето со добивка. Че требаше да работиш. Не така да седиш, да бидеш мрзлив. Еве каков, да видиме од овие стихови, каков треба да биде нашиот однос со ближните, значи со луѓето што не окружуваат, браќа, сестри, без разлика за кого станува збор, додека чекаме. Значи, додека го очекуваме Христовото дајање. Матеј 24, 48 до 50. Ако пак тој слуга е лош и си рече во срцето свое, господарот може уште долго време нема да дојде. Па почне да ги тепа другите своји и да јаде и пие со пијаниците, господарот на тој слуга ќе дојде во ден кога тој не го очекува и во час што не го знае и тешко него. Значи, како треба да биде нашиот однос кон ближните, кон еден кон друг? Како бели еден стих, бидете во мир со сите, колко што стои до вас. Или е еден друг сличен стих во Мате 25 глава, од 31 стих. Читаме, судниот ден носи под насловот, познатиот случај, значи со козите и овците, а кога ќе дојде Синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, тоа ќе седне на престолот на славата своја и ќе ги и ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги одели едни од други, како што пастирот ги оделува овците од козите. И ќе ги постави овците од својата десна страна, а козите од левата. И тогаш царот ќе им каже на оние што му се од десната страна. Дојдете благословени од мојот отец, наследете го царството подготвено за вас од почетокот на светот. Зошто гладен бев ми ги дадовте да јадам. Жеден бев, ме напоевте, странец бев, ме примивте. Необлечен бев и ме облековте, болен бев и ме посетивте, во затвор бев и дојдовте кај мене. Што е ово? Каква слика е ова на христијани, на оне кој што бдее и чека, но и работи. Тој всушност го живее Христовиот живот. Помага кај што треба да помогне, да подаде чаша вода кај што треба да подаде чаша вода. Да облече некого, да едноставно Значи, еден, едно живо христијанство. Едно христијанство на дел во живот. Како што и самиот Исус живеел, како што и самиот Исус не поучува. Значи, најкоректен треба да биде нашиот однос со другите и да се најдеме, да бидеме, како што се велеше во книгата Бог е любов, а ти, а, мислам дека стануваше збор за едно сираче, кој што ете, мислам дека не баш бил сирак, меѓутоа напуштен од родителите. Нема, немал и никогаш не почувствувал љубов од свој татко и своја мајка. И сега му доаја свештеникот и му проповеда за Христа, за некој кој што го љуби со вечна љубов. И детето му вели, дај да видам љубов со раци и со нозе. Тоа се кажува. Чи во ред, ние можеме да зборуваме, да проповедаме, Меѓутоа, поготово на такви лица кои што не почувствувале воопшто љубов од најближните, биде биле напуштени и отфрлени, тие баш тоа, <laughs> мислам, не можат да, да, да ја почувствуваат и самите ние, сите ние, љубовта, ако таа нема раци и нозе, ако е само онак. Што ако на својата жена само секој ден и повтара да те сакам, те сакам, те сакам, те сакам, а воопшто ништо друго нема, значи само тоа. Не е тоа тоа, значи. Затоа и нашата љубов, нашиот живот христијански треба да биде исполнет со дела. Дела кои што Господ ќе ги прави преку нас, чекајки значи да, да тој дојде. На тој начин сме ние будни. Будни, творијќи го неговото дело, творијќи неговата волја. Или еве Евреите 11.7, да отвориме да се подсетиме на еден великан на верата, кој што бил толку уверен, колку што бил поврзан со Христа, со Бога, затоа што после тоа големо дело на вера се опил. Стана да збор за Ное, нели? Што правил Ное? Проповедал 120 години, ама и го градал ковчегот. Бродот го градал, 11.7. Преку вера Ное, откако беше предупреден за она што уште не се гледаше, со послушност го направи ковчегот за да го спаси својот дом. Со тоа тој го осуди светот и стана наследник на праведноста по вера. Значи, го градеше ковчегот, проповедаше, нудеше спасение, односно Господ преку него нудеше спасение на, на тој предпотопен свет, како што и ние денеска треба да проповедаме, треба да ја проповедаме пред се таа троангелска вест, затоа што времето е кратко и нема спасение во друг освен во Исус Христос, меѓутоа И треба нешто, значи, не само да проповедаме, треба да работиме на тоа. Треба со дела да покажеме дека навистина сме Христови. Или Јован 9.4, самиот Исус, откако ќе го исцели слепородениот, што ќе каже? Една убава порака до секој од нас денеска, Јован 9.4, Јас треба да ги вршам делата на оној што ме прати, додека е ден настапува ноќ кога не ке може никој да работи. Се уште е ден, браќи и сестра. И ние, како што Исус ја вршил волјата на Отецот, и значи, она зашто бил пратен, ние сме повикани од Христа да ја вршиме волјата на Отецот, волјата Христова, да проповедаме и да работиме за спасение на, на многу души. Значи, тоа е тоа, на своите слуги им оставил на секој одредена работа. Сите ние имаме одредени таленти и дарови и секој од нас може да послужи во господовото дело на свој начин. Што е подготовката? Значи, ние сме, како што читаме во Лука, треба да бидеме подготвени, будни. Веќе оној стих во Откровение трета глава и ни навести нешто, значи покајани, измирени, но еве да прочитаме уште некој стих, Лука 12, 35. веќе го мој овој стик, нека ви биде половината препашена и светлата запалени. И ова значи ништо друго освен она што е спомнато во Матеј 24:44, значи одиме сега во Матеј 24:44. Препашани и со светло запалени. Тоа значи треба да бидете подготвени зашто синот човечки доаѓа во часот кога не очекува. Вуларно знаеме да кажеме дека ние сме тој трет Илија. Значи, треба да ја носиме веста на Илија. Одлучете се. Дали за Вал, дали за Господа. Знаете ли кој беше вториот Илија? Кој дојде во духот на Илија и проповедаше? Кој што го подготвуваше патот за Месијата? Јован Крстител. Ние сме третиот Илија. Еве да се подсетиме да видиме што работел и како работел Јован Крстител. Лука 1.17. И тој ќе оди пред него во духот на силата на Илија. Значи, Јован ќе оди пред Исуса во духот на силата на Илија, за да ги сврти срцата на татковците кон децата и непокорните кон мудроста на праведните, па да му подготви на Господ народ подготвен. Значи, не само наша подготовка, подготвувајќи го и другиот народ, луѓето околу нас, проповедајќи им и укажувајќи им на времето во кое што живееме, да допринесеме да тие бидат подготвени. И внимавајте, едно од клучните мисли што овде е да ги сврти срцата на татковците кон децата, а во Малахија вели и на децата кон татковците. Значи, на некој начин, тоа ангелската вест, оно самото Евангелие е а, оживување на она што значи семејство, во вистинска смисла на зборот. Пазите, во времето во кое што живееме, во кое што гјаволот на секој начин гледа да го сруши тоа семејство. Видите, вие не можете да бидете член на Европска Унија ако не прифатите хомосексуалност, хомосексуални бракови, а тоа е ништење на семејството во корен. Ние имаме вест која што е сосема спротивна на тоа. Треба да се издигне семејството како една основна клетка на обштеството. Тоа е дел од пораката на Илија. На Јован Крстител била таа порака. Тоа е нашата порака. И на тој начин да се подготват значи, луѓето за дојањето Господово, дојањето на Господара. Значи, подготовка то опфака и подготовка на другите. И тоа е и она што Господ го чека. Исус ја чека својата невеста подготвена, како што стои во Откровение 19.7 да се радуваме, да се веселиме и да му отдадеме слава, бидејќи дојде свадбата на јагнето и невестата му се приготви. А тоа опфаќа, подготвената невеста опфаќа да биде чиста и очистена, како што стои во Ефесијаните. Да не ги читаме повторно Марко 13.33, Мати 25.13 и Откровение 3.3 ги читавме, меѓутоа пораката беше дека денот и часот не се знаат. Затоа е необходно да бидеме будни, да бдееме и да работиме на творењето на Божјата волја. И сега, намерно ме да прашав на почетокот, за кој настан станува збор, кој е тој час и ден кој што никој не го знае. И точно е, никој нема да сгреши ако каже дека тоа е Христовото доаѓање, но Видите што вели Елен Вајд. Се малко ќе прочитаме дел од еден текст, не целиот, некои одредени делови, кој ще запишам во второто сведоќство. Мислам дека беше 130 некоја страна, ако не се лажам. Видите што вели овој текст. Исус нам ни ги упатил зборовите. Тоа се зборовите што ги читавме во Марко пред се. Бидете бодни зашто не знаете кога ќе дојде господарот на куќата, или на вечер, или на полнок, или во петлите, или со петлите, или наутро, па да не дојде ненадено и да ве најде како спиете, што ви зборувам вам, им го зборувам на сите, бидете бодни. Или ние мора да бдееме, чекајќи го доаѓањето на Господа, кој ќе ни донесе утро, ако доаѓајќи од ненадеж, не не најде да спиеме. За кое време, значи, се однесува ова? Остава прашање Левајт. Види што вели. Не се однесува за неговото доаѓање на небесните облаци. Не, туку за неговото враќање од службата во светињата на светињите, односно крајот на времето на милоста. Ние не го знаеме ни Христовото доаѓање не е грешка овие стихови да ги употребиме во тој а, правец, меѓутоа кој од нас го знае крајот на времето на милост? Никој. Значи, се однесува на неговото вракење, односно завршување на службата во светињата на светињата, неговата посредничка мисија и служба. За моментот која ќе ја симне својата свештеничка облека и ќе облече од мазничката облека и која ќе се слушнат зборовите кој чини неправда и понатаму нека чини неправда, кој е погани понатаму нека се погани, кој е праведен и понатаму нека чини правда, а кој е свет и понатаму нека биде свет. Еве зашто треба да бидеме будни. А пазите, кога човек чека, и чека, и чека, но истина е тешко да чекаш, мислам, јас мразам да чекам некој. Јас сакам да видам точен во секунда, на време. Тоа го ценам кај западниот свет барем. И мразам да чекам. Меѓутоа, кога станува збор за Исуса, што е тоа? Дали се одложува времето? Некој од нас овде се во овие клупи, што знам, 20, 30, може и повеќе години, ако не грешим. И чекаат, и чекаат, и сите ние чекаме, јас чекам веќе од 97-ма. Исуса го нема. И што може да се случи чекајки? Да ја изгубиш таа будност, да си речеш, помена првата стража, помена втората стража го нема. Епа сега и во третата нема да дојде и како еден од тие слуги таму неверни да да почнете да правите нешто што не треба да правите. А светот околу нас, гјаволот има и лјадници начини, веруете, за да ни го одвлече вниманието. Посебно во овие последни мигови, кога треба да бидеме најбудни. Ако сме ние тркачи на една трка, па гледате, тркачот на крајот, последните 100-200 метри, дали успорува или забрзува? Тој забрзува. Тој е побуден од предходно гледа дали има некој зад него, пред него, да го стигне. Значи, уште побуден, уште дава се од себе. Сите сили ги впрегнува за да може да стигне на целта. Вели, кога Иисус ке престане со делото на посредување, судбината на сите луѓе ке биде за секојаш одлучена. Тоа ни, никој од нас не го знае. Кога е? А дека е наскоро, тоа е факт. И јасно дека е наскоро. Тоа е време за пресметување со неговите слуги. Чи господар ќе ги сведе тоа сметките со неговите слуги. За оние кои што не се подготвиле во чистота и светост со добре дојде да го дочекаат својот Господ, сонцето ќе потемни и нема повеќе никојаш да се појави. Завршува времето на милост, престанува Христовото посредништо на небото. Овој момент ќе ги изненади сите и оние кои не се посветиле со послушноста на вистината ќе бидат затегнати, затекнати како спијат. Тие се замориле од чекање и стражарење. Станале равнодушни кон доаѓањето на својот Господ. Трајче може да каже како е си чувал стража во војска, нели? <laughs> Јас имав прилика на неколку пати, значи, затоа што повеќе идевме во патрола, стража чува на караулата на Скопска Црна Гора полицајците во тој период, да, кога уште не беше оформена, да кажам, македонската армија. И навистина треба да бидеш буден кога целиот објект, целата караула, зависи токму од тебе. Еден стражар имавме и толку. Се е на твоја одговорност. Очи око корени треба да имаш. И имавме и куче таму. Овој како ги викаат германски овчари или овие волчек што викаме ние. Меѓутоа беше веројатно така подостарено и кукичката му беше така на значи јас чувам стража и кукичката му беше му беше пред не знам, може десетина метри од мене. И во ред, куче како куче. Не дека не може да дремни и оно некојаш, меѓутоа каква ли стража чуваше тоа и дали тоа нешто ќе чуваше кога не бев јас или ете значи другата војска, што чувавме стражи и полицијата пред се, кога замисли си токму кога јас бев таа вечерна стража, тие неколку часа колку беа, доаѓа лисица. И јадењето му стои надвор во танјер некој пред кукичката и му го изеде цело јаден. Јас чекав и гледав само што ќе се случи. Ова ни да мрдне, ни да писне Бог неверојатно си викам, вакво ли куче, <laughs> стража ки чува и ки не чува нас. Тоа е тоа, меѓутоа, може да му се случи и на стражора да заспие. Мене не ми се случи затоа што ви кажувам дека немав многу прилика да чувам стража, меѓутоа ми се случило во патрола да заспие. Ке отидевме во патрола и ке му ја легневме, ке спие. И ете, што било како било, сме вечувале ние вас од тоа беше косовска граница, мисля, тоа беше турбулентно време се уште 93-та. <laughs> Знаете, ви кажувам, значи, дека може да се случи. И на стражар, и оној кој што токму за тоа е поставен да стражи, да бде, може да се случи да заспие, може да се случи да едноставно очите му отидат на друга страна. Значи, се заморили од чекање и стражарење, станале равнодушни од доаѓањето на својот Господ, се разочарале во своето исчекување, И може и повторно ќе се разочараат. Луѓе денеска викаат, е, од кога го чекаме? Од кога сум јас верник? Од кога чекам? Мегутоа се уште го нема. И може некој да речи, не е вистина тоа. Нема ни да дојде. Заклучиле дека има уште уште да извлечат, односно, уште време, многу време и сакале за себе да обезгледат земско богатство. И се насочиле кон земските работи сакале од овој свет да извлечат се што можат и во тоа тежнење го загубиле секој интерес за дојањето на Господ. Видите што може да се случи чекајки. Може погледот да ви го свртат многу работи. Гјавол денес има x, x работи. Станале равнодушни и безгрешни, како тој да ќе дојде дури во далечна иднина. Но дека тие забораваат на вечноста, одејќи по своите земски добивки, ќе се заврши делото во небесното светилище, а тие ќе останат неподготвени. Затоа е битно секојаш да стражариме, секојаш да бидеме будни. Зато што, пак ќе кажам, сум го рекол тоа и порано, ние денеска сме најблиску, поблиско од вчера, поблиско од некни и поблиско од пред 15 и 20 години, кога ете сме станале, може би адвентисти сме влегле во црква. Поблиску сме, не сме подалеко од Христовото даје. Па да, да, за да заспиваме, за да стануваме рамнодушни. Не, никако. Вели понатаму Елен Вајд, видов дека тие што чекаа, гледаа кон небото. Чи во ред, таму и треба да бидеме насочени. Имаше група вели кои што чекаа и гледаа во небото. Тие взаемно се храбреа повторувајќи ги овие зборови. Помине и првата и втората стража. Сега сме во третата стража. Момент кога буквално на секој му се спие, нели? Чекајќи на враќањето нашиот господар. Сега ни преостанува уште кратко време на стражање. Мугрите се тука близко. Видов дека некои се заморија, тие гледаат долу, значи, им падна погледот од небото, секават и Бранзоран, мислам, и Натиот пат, убаво кажа, нашите погледи треба да бидат насочени во светињата на светињите. Тамо е нашиот застапник и со вера треба да гледаме на тоа и тоа и ќе ни ја одржи верата во ова последно време. И знаеме дека тоа е последната етапа, последниот дел од планот на спасение. Тоа кога ќе заврши крај, готово. Нема веќе посредниство и се е готово. Вели, тие се замолили и гледаат долу. Беа обземени со земските работи и не стражареа будно. Зборува, во првата стража го очекувавме господарот, но се разочаравме. Мислевме дека сигурно ќе дојде во втората, но и тоа помина, а тој не дојде. Може би ќе се разочараме повторно, си велат. Не мора да бидеме толку сега внимателни во третата стража. Па сега, па баш сега ли ќе дојде? Сите спијат сега, може и он спије. Може така си кажат. Не мора да бидеме толку внимателни. Може ми нема да дојде ниту во следната стража. Сега сме во третата стража и сметаме дека најдобро е да, со, да се собираме богатство на земјата за да се обезбедиме од немаштијата. Много би нас пија заморени од, од грижите на овој свет, одвлечени од измамлимото богатство од своето стражарско место. Вели, видов дека ангелите особено внимателно ги наблюдуваат уморните, но верни стражари и внимаваат тие да не се заморат премногу од неволите и страдањата. Ангелите се со оние кои што будно стражат. Вели, страдањата кои што се двојно потешки, затоа што нивните браќа, оние кои што престанале да стражарат, сега им ствараат неволја на оние другите кои што будно стражарат. Интересно опиени од грижите на овој свет, вика, и примамени од богатството. Овие небесни ангели беа разжалостени заради тоа што оние кои што една стражарија можеа преку својата неактивност и неверност да ја зголемат потешкотијата и бремето на оние кои што беа сесрдни и истрани во својата положба на стражарење и чекање. Видов дека е невозможно да се подарува љубов и внимание на овоземските работи, да се зголемува земското богатство, а воедно да се чека и да се бдее како што наложил Спасителот. Не е можно едно и друго. Ангелот вели, рече, тие можат да задобиат само еден свет. Не можат и двата. Тие не можат да ги имаат обата света. Видов колко е необично важно постојано да се бдее, бидејќи така можат да се избегнат сатанските замки. Тој ги наведува оние кои би требало да чекаат и да стражерат, да се приближат барем еден чекор кон суетниот свет – Доволно му е да ве убеди, да ве доближи до светот само еден чекор. Потоа чекорите еден по друг следат. Тие немаат намера да одат понатаму. Си викаат, чекај, е, уште малку, има време, е уште ова. <clears throat> Но тој чекор многу ги одалечува од Христа, значи еден чекор многу може да ве оддалечи. А ги приближува кон светот. Се доека на крајот, значи, се извинувам, Тие нема намера да одат понатаму, но тој чекор многу ги одалече од Христа и затоа сега им е полесно да направат уште еден и уште еден и така чекор по чекор се приближуваат на светот, се дојка на крајот единствената разлика меѓу нив и светот е нивното исповедање и име, само тоа. Тие така го губат својот посебен, свет карактер и по ништо друго освен по својот исповедање не се разликуваат од оние околу нив кои го љубат светот и живеат во светот и живеат за светот. е уште ова, ние мора со своето стражарење да покажеме дека на вистина сме гости и дојденци на оваа земја. Нема што да бареме ние на оваа земја. Сето она што го имаме, може би еве го трупаме еден ден, ќе го снема, ќе изгори. Нам Исус ни ветил и рекол дека оди горе за да ни припреми таму домови. Не знам какви домови овде да градиме, ти еден ден ќе ги снемам. А, значи, ние мора со своето стражање да покажеме дека навистина помеѓу оние кои што го любат Христа и светот има а, јасна и непогрешлива разлика. Доека суетните луѓе се трудат да стекнат земно богатство, <clears throat> Божиот народ се повеќе се одвојува од светот и покажува со своето сесрдно чекање и стражање дека се обратил и дека овој свет не е негов дом, видите копне е по подобра земја, по небесната. Дали тоа се гледа по нас? Или може би сме се претопиле во светот. Се надевам, драги браки и сестри, дека нема само да ги прочитате овие зборови, туку и сериозно ќе размислите за нивното значење. Доека луѓето галилејци стоја, гледајќи по својот спасител кога се вознесуваше кон небото, двајца луѓе во бело, небесни ангели кои што се пратени да ги утешат поради заминувањето на спасителот, стоја покрај нив и ги запрашаа: Луѓе галилејци, што стоите и гледате кон небото? Овој Исус кој од вас се зема на небо, И така, ќе дојде како што видовте да оди на небото. Че значи, дали ние веруваме дека Исус отишел и ќе дојде? Дали веруваме дека стварно неговите чекори веќе се слуша, дека е близу? Тогаш навистина треба да биме будни. Бог сака неговиот народ да го впери својот поглед кон небото, очекувајќи ја величествената појава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Доека вниманието на светот е свртено кон разни потвати, нашето внимание треба да биде сосредоточено кон небото. Нашата вера треба да продре се подлабоко во величествените тајни на небесната ризница, за да можат драгоцените божествени зраци од небесното светилиште да ги осветлуваат нашите срца, како што го осветлуваат Исусовото лице. Осветлуваат. Исмејувачите се смеат на оние кои што чекаат и стражават денеска подигрувачи и смејувачи имате еден куп, тоа е предвидено и запишено во Петровите посланија. Каде е ветувањето за неговото дајање? Разочарани сте. Појдете со нас и ќе успеете во земните работи. Ќе дојдете да, до добивка и до пари и ќе бидете почитувани во светот. Тоа се измамите, значи. Они што чекаат, ќе одговорат гледајќи во небото. Че некој што будно чекаат и стражарат. Стражариме и бидејќи се одвоиле од земските задоволства, славата на овој свет и измамливото богатство, со тоа докажуваат дека на вистина стражарат. Стражајќи стануваат силни, солодувајќи ја себичност и љубовта кон удобностите. Огнот на неволјата се пали околу нив и чекањето изгледа долго. Тие понекогаш очајуваат и верат им се колеба, но потоа повторно се собираат, совладувајки ги стравувањата и сомнежите, го вперуваат погледот кон небото и велат на своите противници. Стражарам и го чекам вратјањето на својот Господ. Наоѓам слава во маката, неволите и потребите. Да не читам понатаму, пораката е јасна. На крајот јас само би завршил со познатите стикови во второ послание Петрово. Третата глава, од деветиот, би читал. Може би сме уморени од чекање и може би велиме дека ни во третата стража нема да дојде, па дори може и во четвртата нема да дојде. И може би светот веќе ни го одвлеко вниманието. Но па Петар овде вели, Господ нема да задоси, не доцни Господ со своето ветување, како што некои мислат за бавењето, но долго време трпи, Тој е долготрпелив. Зошто? Пак поради нас. Бидејќи не сака да загине некој, туку сите да се покеал, Но Господ има крај на својата милост, како што и предходно едно зборувавме. Не може да трпи вечно. Ако ја погазиме крвта Христова, како што зборувавме, ако ја занемариме неговата жртва, нема. Тоа е точка. И ќе дојде Господот, денот Господов како крадец во ноќта, во ноќно време. Тогаш небесата со голема бучева ќе ги снема и стихиите ќе пламнат и ќе се разрушат, а земјата и се што е на неа ќе изгори. Затоа не треба да се бориме за земското и да гледаме на земското, да земското ни го примеше вниманието. Сето тоа ќе изгори и ќе го нема еден ден. Мислам дека тоа беше мисла на сестра Ангела. Леве Скопје убаво се изгради и се гради и се и повеќе, таа самата да кажа, па градот за да има дјаволот што да руши, односно Господ ќе руши. Се е убаво, горет, меѓутоа, се е тоа земско и сето тоа нас не треба да ни го привлекува вниманието, затоа што еден ден се ќе заврши. И така, 11 стих, бидејќи сето тоа ќе се разруши, каков треба да биде вашиот свет, живот и побожноста ваша? Каде треба да бидеме насочени, како што читавме? Додека го очекувате и посакувате скорото дајање на Божиот ден, во кој небесата ќе се развршат и основите во оган ќе се стопат. Но ние според неговото ветување очекуваме ново небо и нова земја и таму треба да бидат насочени нашите погледи, на кои ќе се всели правда. Затоа, возлюбени, доека го очекувате тоа, погрижите се пред него да излезете спокојни, неосквернати, непорочни. И долготрпеливостта на вашиот Господ сметајте ја како спасение. И 17 и 18 стик, завршните стикови од ова Петрово послание. А вие, возлюбени, знаејќи го ова однапред, пазете се од измамата на беззакониците, на подсмевачите, на оние кои што ви велат, а вајте, го нема толку, векови го чекаат, денови, дојдете со мене да живееме доека се може на оваа планета, да пиеме и да јадеме, оти утре ќе умреме. Тоа е мотото на светот. Пазете се од измамата на беззакониците, за да не бидете одведени со нив и да не отпаднете од својата утврденост, туку да напредувате во благодата и во познавањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Нему слава и сега и за вечни времења. Амин.